illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อน เต่าตัวหนึ่ง เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็น สุนัขทิ้งจอกตัวหนึ่ง ก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขทิ้งจอก ซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ห้าเข้าในกระดองของตนเสีย เป็นผู้ควรขวายน้อยนิ่งอยู่ แม้สุนัขจิ้งจอก ก็ได้เห็นเต่า ตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่า คอยช่องอยู่ว่า เมื่อไหร่นอ เต่าจะโผล่อวัยวะ ส่วนใดส่วนหนึ่งออกมา ในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ห้าแล้วจะกัดอวัยวะส่วนนั้นคร่าออกมากินเสียอย่างนี้ปิสุทัหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเอง Because in the past a tortoise was searching for food along the bank of a river one evening. On the same evening, a jackal was also searching for food along the bank of the same river. When the tortoise saw the jackal in the distance searching for food, it drew its limbs and neck inside its shell and passed the time keeping still and silent. The jackal has also seen the tortoise in the distance, searching for food, so he approached and waited close by, thinking, "When this tortoise extends one or another of its limbs or its neck, I will grab it right on the spot, pulling it out and eat it." But because the tortoise did not extend any of its limbs or its neck. The jackal, failing to gain access to it, lost interest in it and departed. พิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น มารผู้ใจบาป ก็คอยช่อง ต่อพวกเธอทั้งหลาย ติดต่อกันอย่างไม่ขาดระยะ ว่า ถ้าอย่างไร เราคงได้ช่องไม่ทางตา ก็ทางหู หรือทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือทางใจดังนี้พิสุทั้งหลายประเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย จงเป็นผู้คุ้มกรองตบาน ในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิด ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ได้สัมผัสปวดตาด้วยกาย หรือได้รู้ธรรมรมด้วยใจแล้ว จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมด อย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลย สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันลามก คืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุ พวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้ พวกเธอทั้งหลายจงรักษาถึงความสำรวมอินทรีย์ ทั้งหลายเถิด so too because Mara the evil one is constantly and continually wearing close by you thinking perhaps I will gain access to him through the eye or through the ear through the nose through the tongue through the touch or through the mind Therefore, because dwell guarding the doors of sensual faculties, having seen a form with the eye, having heard a sound with the ear, having smelled an odor with nose, having savored a taste with the tongue, having felt a tactile object with the body, having cognized a mental phenomena with the mind do not grasp its sights and features, since if you leave faculties unguarded, evil unwholesome states of covetousness and displeasure might invade you. Practice the way of its restraint, guarding the door of sensual faculties. Undertake the restraint of the sensual faculties. ภิกษุทั้งหลายในการใด ที่พวกเธอทั้งหลาย เป็นผู้คุ้มครองตะวัน ในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ ในการนั้น มารผู้ใจบาปก็จะไม่ได้ช่อง แม้จากพวกเธอทั้งหลาย และจะต้องหลีกไปเอง เหมือนสุนัขจิ้งจอก ไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเองฉะนั้น Because when you dwell guarding the doors of sense faculties, Mara the evil one, failing to gain access to you, will lose interest in you and depart, just as the jackal departed from the tortoise. เต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใด เธอพึงตั้งความตริตรึกทางใจ ไว้ในกระดอง กล่าวคือฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิต ฉะนั้น เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิ ไม่อิงอาศัยได้ ไม่เบียดเบียนผู้ใด ไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมด เป็นผู้ดับสนิทเย็นแล้ว drawing in the mind's thoughts as a tortoise draws its limbs into its shell independent not harassing others fully quenched a bhikkhu would not blame anyone ภิกษุทั้งหลาย ความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทำได้ยากในโลกสองประการ คือฝ่ายเรรือดผู้ครองเรือน ต้องใช้ความเพียรเพื่อให้ได้เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัย และยาแก้ไข นี้อย่างหนึ่งและฝ่ายบรรพชิต ผู้ออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ต้องใช้ความเพียรเพื่อละความยึดถือเสียทั้งหมด นี้อีกอย่างหนึ่ง Pickles There are these two strivings that are hard to achieve in the world. What two? The striving of lay people who dwell at home for the purpose of presenting monastics with robes, arms, food, lodgings, and medicines and provisions for the sick, and the striving of those who have gone forth from the householder life into homelessness, for the relinquishment of all acquisitions. These are the two striving that are hard to achieve in the world วิสุทธ์ทั้งหลายในบรรดาความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้ ความเพียรเพื่อละเสีย ซึ่งความยึดตือทั้งหมด จะเป็นยอดแห่งความเพียรเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเนียงใจไปว่า เราจะตั้งความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธาน พื่อละเสียซึ่งความยึดถือทั้งหมด ดังนี้พวกเธอทั้งหลายพึงจำเนียงใจไว้อย่างนี้ Of those two strivings, p i c k l e s the foremost is the striving for the relinquishment of all acquisitions. Therefore, p i c k l e s you should train yourselves thus, we will strive for the relinquishment of all acquisitions. It is in such a way that you should train yourselves. ทิสษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนอย่างว่า มีอสารพิษสี่จำพวก ที่มีฤทธิเดช อย่างแรงกล้า ถ้ามีบุรุษ ผู้รักชีวิต ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญเ ระสรพิษสี่จำพวกนี้ มีฤทธิเดชอย่างแรงกล้า ท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลา ให้อาบน้ำตามเวลา ให้กินอาหารตามเวลา ให้เข้าสู่ที่อยู่ตามเวลา เวลาใดที่อสรพิษทั้งสี่จำพวกนี้ ตัวใดตัวหนึ่งเกิดโกรธขึ้นมา เวลานั้น ท่านก็จะพึงถึงความตาย หรือได้รับทุกเจียนตาย กิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเสียเถิด ดังนี้ Pickles Suppose there were four vipers of fierce heat and deadly venom. Then a man would come along, wanting to live, not wanting to die, desiring happiness and averse to suffering. They would tell him Good man, these four vipers are of fierce heat and deadly venom. From time to time, they must be lifted up. From time to time, they must be fed. From time to time, they must be laid to rest. But if one or another of these vipers ever becomes angry with you, then, good man, you will meet death, all deadly suffering. Do whatever has to be done, good man. พิสุทั้งหลาย ครั้งนั้น บุรุษนั้น กลัวอสารพิษ ทั้งสี่จำพวกนั้นจึงหนีไปในที่อื่น ส่วนทั้งหลายก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ มีเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึก อยู่ห้าคน ได้ติดตามมาข้างหลังท่าน พบท่านในที่ใดก็จะฆ่าท่านเสียในที่นั้น กิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเสียเถิด Then p i c u s e s afraid of the four vipers of fierce heat and d e a d l y venom the man would flee in one direction or another then they would tell him good man five murderous enemies are pursuing you, thinking, whatever we see him, we will take his life right on the spot. Do whatever has to be done, good man. กระนั้นบุรุษนั้นกลัวสารพิษทั้งสี่จำพวก และกลัวเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึกทั้งห้าคนนั้น จึงหนีไปในที่อื่น คนทั้งหลายในที่นั้น ก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ มีเพชฌฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศเงื้อดาบติดตามมาข้างหลังท่าน พบท่านในที่ใด ก็จะตัดศีรษะของท่านเสีย กิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเเถิด Then b i k u s afraid of the four vipers of fierce heat and deathly venom, and of the five murderous enemies, that man would flee in one direction or another. Then they would tell him, "Good man, a sixth murderer, an intimate companion, is pursuing you with drawn sword, thinking, whenever I see him, I will cut off his head right on the spot." do whatever has to be done good man ในครั้งนั้น บุรุษนั้น กลัวสารพิษทั้งสี่จำพวก ที่มีฤทธิ์เดชอย่างแรงกล้า กลัวเพชฌฆาตผู้เป็นข้าศึก ทั้งห้าคน และกลัวเพชฌฆาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศ เงื้อดาบติดตามอยู่จึงหนีไปในที่อื่น เขาไปพบบ้านร้างเข้าหลังหนึ่ง จึงเข้าไปสู่เรือนร้างบ้างเปล่าหลังนั้น ลูบคลำภาชนะ บ้างเปล่าชนิดหนึ่งอยู่ ชนทั้งหลายในที่นั้น ก็บึงกล่าวกับเขาว่าท่านผู้เจริญ ในที่นี้มีโจรทั้งหลายที่คอยฆ่าชาวบ้าน เข้ามาสู่บ้านร้างนี้เสมอ กิจใดที่ท่านควรทำก็จงรีบทำกิจนั้นเสียเถิดเดนพิกุ k afraid of the four vipers, of fierce heat and deadly venom, and of the five murderous enemies, and of the sixth murderer, the intimate companion with drawn sword. That man would flee in one direction or another. He would see an empty village. Whatever houses he enters is void, deserted, empty. Whatever part he takes hold of is void, hollow, empty. They would tell him, "Good man, just now, village attacking the dacoits will raid this empty village. Do whatever has to be done, good man." ก็ในครั้งนั้น กลัวเพชฌฆาตทั้งห้า กลัวเพชฌฆาตคนที่หกและกลัวโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้าน จึงหนีไปในที่อื่น เขาไปพบพ่วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง ฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจ เต็มไปด้วยภัยอันตราย ฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัย แต่ว่าเรือแพหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มี ครั้งนั้นบุรุษนั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็ห่วงน้ำนี้ใหญ่นัก ฝั่งข้างนี้เป็นที่น่ารังเกียจ เต็มไปด้วยภัยอันตราย แต่ฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัย แต่ว่าเรือแพหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มี อย่ากระนั้นเลย เราควรจะมัดหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ ผูกเป็นแพเกาะแพนั้นไป พยายามไปกับด้วยมือและเท้าก็จะพึงถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดี ในครั้งนั้น บุรุษนั้นได้ทำตามความคิดของตน ก็ว่ายข้ามฟากถึงฝั่งโน้นแล้ว เป็นพรามขึ้นบกไป Then afraid of the four vipers of fierce heat and deathly venom and of the five murderous enemies, and of the sixth murderer, the intimate companion with drawn sword, and of the village attacking the coits. The man would flee in one direction or another. He would see a great expanse of water, whose near shore was dangerous and fearful, and whose further shore was safe and free from danger, but there would be no ferry boat or bridge for crossing over from the near shore to the far shore. ครั้งนั้นบุรุษนั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็ห่วงน้ำนี้ใหญ่นัก ฝั่งข้างนี้เป็นที่น่ารังเกียจ เต็มไปด้วยภัยอันตราย แต่ฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัย แต่ว่าเรือแพหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มี อย่างกระนั้นเลย เราควรจะมัดหญ้าไม้ กิ่งไม้และใบไม้ ผูกเป็นแพเกาะแพนั้นไป พยายามไปกับด้วยมือและเท้า ก็จะพึงถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดี ในครั้งนั้น บุรุษนั้นได้ทำตามความคิดของตน ก็ว่ายข้ามฟาก ถึงฝั่งโน้นแล้วเป็นพรามขึ้นบกไป Then afraid of the four vipers of fierce heat and deadly venom and of the five murderous enemies and of the sixth murderer the intimate companion with drawn sword and of the village attacking the coits. The man would flee in one direction or another. He would see a great expanse of water, whose near shore was dangerous and fearful, and whose further shore was safe and free from danger. But there would be no ferry boat or bridge for crossing over from the near shore to the far shore. Then the man would think, there is this great expanse of water, whose near shore is dangerous and fearful, and whose further shore is safe and free from danger. But there is no ferry boat or bridge for crossing over. Let me collect grass, twigs, branches, and foliage, and bind them together into a raft so that by means of that raft, making an effort with my hands and feet, I can get safely across to the far shore. Then the man would did likewise, so he crossed over, gone beyond. The Brahmin stands on high ground. ที่สุดท้ายอุปมานี้เราสมมุติขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความโดยง่าย คือในข้อนั้นมีเนื้อความดังนี้ว่า อสรพิษที่มีฤทธิเดชอย่างแรงกล้าทั้งสี่จำพวกนั้นเป็นชื่อของธาตุทั้งสี่กล่าวคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟ และธาตุลม p i c u s I have made up these simile in order to convey a meaning and this is the meaning here the four vipers of fierce heat and deadly venom. This is a designation for four great elements: the earth element, the water element, the heat element, and the air element. คำว่าเปจกาตผู้เป็นข้าศึกทั้งห้าคนนั้น เป็นชื่อของอุปทานกันทั้งห้ากล่าวคือ อุปทานขันคือรูป อุปทานขันคือเวทนา อุปทานขันคือสัญญา อุปทานขันคือสังขาร และอุปทานขันคือวิญญาณ The five murderous enemies. This is a d e s t i n a t i o n for the five aggregates subject to clinging, that is, the material form aggregate, subject to clinging, the feeling aggregate, subject to clinging, the perception aggregate, subject to clinging, the volitional formations aggregate, subject to clinging, the consciousness aggregate, subject to clinging คำว่าเปชคาตคนที่หกซึ่งเที่ยวไปในอากาศ เงื้อดาบติดตามอยู่นั้น เป็นชื่อของความกำหนัดด้วยอำนาจความเปลิน คือนันทิราคะ The sixth m u r d e r e u s the intimate companion with drawn sword, this is a destination for delight and lust. คำว่าบ้านร้าง เป็นชื่อแห่งอายตนะภายในทั้งหก คือถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาใคร่ครวน อายตนะภายในทั้งหกนั้น ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ก็จะปรากฏว่าเป็นของว่างเปล่า ศูนย์เปล่าทั้งนั้น The empty village This is an e x t i a n a t i o n for the s i x internal sense b a s e s If a wise, competent, intelligent person examines them by way of the eye, ears, nose, tongue, touches, and mind, they appear to be void, hollow, and empty. กมาโจรผู้ฆ่าชาวบ้าน เป็นชื่อแห่งอายตนะ ภายนอกทั้งหก คือตาย่อมเดือดร้อนเพราะรูป อันเป็นที่พอใจและไม่พอใจบ้าง หูก็ย่อมเดือดร้อนเพราะเสียง อันเป็นที่พอใจและไม่พอใจบ้าง จมูกก็ย่อมเดือดร้อนเพราะกลิ่น อันเป็นที่พอใจและไม่พอใจบ้าง ลิ้นก็ย่อมเดือดร้อนเพราะรส อันเป็นที่พอใจบ้าง และไม่พอใจบ้าง กายก็ย่อมเดือดร้อนเพราะโผฏฐะอันเป็นที่พอใจบ้าง และไม่พอใจบ้าง ใจก็ต้องเดือดร้อนพระธรรมารมณ์อันเป็นที่พอใจ และไม่พอใจบ้าง Village attacking decoys. This is a designation for the six external sense bases The eye is attacked by agreeable and disagreeable forms The ear is attacked by agreeable and disagreeable sounds The nose is attacked by agreeable and disagreeable thoughts. The tongue is attacked by agreeable and disagreeable tastes. The body is attacked by agreeable and disagreeable tactile objects. The mind is attacked by agreeable and disagreeable mental phenomena. คำว่าห่วงน้ำใหญ่นั้นเป็นชื่อแห่งโอคาทั้งสี่ คือโอคะคือกาม The great expanse of water this is a destination for the four floods the flood of sensuality the flood of existence the flood of views the flood of ignorance คำว่าฝั่งข้างนี้ อันเป็นที่น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายนั้น เป็นชื่อแห่งร่างกายของตน The near shore, which is dangerous and fearful, this is designation for identity. คำว่าฝั่งข้างโน้น เป็นที่เกษมปลอดภัยนั้น เป็นชื่อแห่งนิพพาน The further shore which is safe and free from danger. This is a destination for nibbana. คำว่าแผ่นั้นเป็นชื่อแห่งอริยมรรคมีองค์แปดกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ และสัมมาสมาธิ The raft, this is the destination for the noble eightfold path, that is the right view, right intention, right action, right speech, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration คำว่า พยายามไปกับด้วยมือและเท้า เป็นชื่อของ ความเปลี่ยน. making effort with hands and feet. This is the d e s t i n a t i o n for the arousing of energy. คำว่าพรามว่ายข้ามฟากถึงฝั่งโน้นขึ้นบกไปเป็นชื่อแห่งพระอรหันต์ทั้งหลาย Crossed over, gone beyond, the Brahmin stands on the high ground. This is a d e s t i n a t i o n for the อรหันต์ Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี